É posso negar. Muita estrada não posso mentir. Quando é sexta-feira, tô doidinha pra sair. Pra uma festa qualquer lugar. Marco logo com as minhas amigas. A gente só quer brincar e se soltar na pista. Sei que vamos botar pra quebrar. Agora você vai ver a gente mexer. É só dançar junto que você vai aprender. comigo, vem depressa que eu te ensino a dançar. Bate palma, vai pra frente, bate parar, Vem comigo, vem depressa, pois dançar é bom demais. Bate palma, vai pra frente, balançando, tá vai pra trás. Com MC dançar. Vem comigo, vem depressa que eu te ensino a dançar. Bate palma, vai pra frente, balançando sem parar. Vem comigo, vem depressa, pois dançar posso negar. Muita não posso mentir. Quando é sexta-feira, tô doidinha pra sair. Pra uma festa em qualquer lugar. Marco logo com as minhas amigas. A gente só quer brincar e se soltar na pista. Sei que vamos botar pra quebrar. Agora você vai ver a gente mexer. É só dançar junto que você vai aprender. Vem comigo, vem depressa que eu te ensino a dançar. Bate palma. comigo vem depressa, pois dançar é bom demais. Bate palma, vai pra frente, balançando, vai pra trás. Com MC dançar. Vem comigo, vem depressa que eu te ensino a dançar. Bate palma, vai pra frente, balançando sem parar. Vem comigo, vem depressa, pois dançar é bom demais. Bate palma, vai pra frente, balançando, vai pra trás.